بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu ta hanyar gabatar da darasi a cikin littafin muwadda wallafar imamu malik ibn adasin imamu darul hijira a rahimkullahu ta'ala yau muna litinin ashirin ga watan jumadal ula shekara ta 1444 bayan hijiran mayaki sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina wannan ya zo daidai da 4 ga watan sha biyu shekara ta 2023 miladiya muna gabatar da wannan darasi ne a masallacin ahalus suna wal jama'a da ke garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi a najeriya idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na da da saba'in biyar. kuma ƙarshen babi na uku a cikin kitabu salatin laili da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na hudu a cikin kitabu salatin laili hadisi na ɗari biyu da da shida. malam ya ce babu wutir ba'adal fajiri wannan babi zai karantar da mu yin sallar wuturi ba da alfajiri bayan alfijir ya ceto ya halatta a iya wuturi ga wanda bai yi ba daren ya tsari. a mun karanta a baya cewa lokacin wuturi yana farawa ne da zarar an yi sallar isha'i bayan sallar isha'i to kuma yana dogewa har zuwa fita alfijir lokacin da aka yi yi wannan lokaci ne na da wuturi idan alfijir ya keto to an kulla sallar wuturi to shi ne imamu malik sai ya kulla wannan babi yana son ya karantar da mu cewa akwai halaccin a yin sallar wuturi ko da alfijir ya fita ko ko babu halaccin yin haka da alfijir ya keto shi kenan ba maganar yin sallar wuturi sai kuma wani daren shi ne manufar wannan babi wanda imam malik ya kulla a cikin wannan littafi nasa mai albarka na muwadda قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن أبي, المخ... ابن أبي المخارق البصري عن سعيد ابن الجبير أن عبد الله ابن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس wa huwa yawma izin qad dhahaba basaruhu fa dhahaba al-qadim thumma raja'a fa qala kadin sarafan nasu min as-subhi fa qama abdullahi ibn abbas fa autara thumma salla as-subha imam malik rahimahullahu ta'ala ya karɓi wannan hadisin daga abdulkarim ibn abin muharib albasari shi kuma ya karbo daga sa'id ibn jubair anna abdullahi ibn Abbas sa'id ibn jubairin yake ba mu labarin cewa abdullahi dan abbas duka mun san kowa ya abdullahi dan abbas barakada wata rana ya kwanta bacci da daddare sun masta ya kaza zuwa can sai ya farka ya kwanta bacci zane dare ya ta bacci to lokacin da ya farka faƙalin khadimi sai abdullahi abbas ya ce makadiminsa ya ce ma yaron gidansa unzur ma sana'an nasu fita waje ka ga wani hali mutane suke ciki wa huwa yawma izin qad zahaba basaruhu a lokacin da wannan abu ya faru abdullahi abbas ganinsa ya ce ma'anar ganinsa ya tafi shi ne ya makanci kuma abdullahi abbas a ƙarshen rayuwarsa allah ya jarabce shi da makanta ya rasa idanuwansa to lokacin da wannan abu ya faru ya riga ya makance baya gani da aka bai san yanayin gari ba sai ya ce ma yaron gidansa je wace gano mi wani hali mutane suke ciki faza habal khadimu sun maraja wannan yaro sai ya fita ya je waje leko sun maraja sai ya dawo faƙali sai ya ce wa abdullahi ɗan abbas ƙadin sarrafa nasu minas suri na ji har wajen masallaci mutane ma kowa ya kama gabansa an yi sallar asuba har an gaba kowa ya tafi gida ba kowa masallaci faƙama abdullahi ibn abbasin sai abdullahi ɗan abbas ya tashi fa'autara sai ya kawo wuce sun masallar subha sannan sai ya zo da sallar asuba shi kaga anan abdullahi ɗan abbas yanzu ya yi wuturi bayan alfijir ya keto amma kafin ya sallar asuba ce mun fahimta tukun ga wannan wannan hadisi ne mawukuf domin aikin ya tsaya kan abdullahi dan abbas bai daga aikin zuwa ga manzan allah ba da aka hadisi ne mawukuf sannan ibn abdulbar annumari a littafinsa a jam'id ya ce hadisin duk da makufi ne kuma ta fuskar isnadi ma bai inganta ba saboda shi abdulkarim ibn abdul a albasari ibn albar ya ce da ifin bittifaki a hannun hadis yana da rauni wannan duk malaman hadisi sun hada kan haka so kaga hadisin makufi ne sannan kuma salsalar isnadin mawqufin hadisin ma kuma bai inganta ba da aka wannan maganar hanyar da aka ba aka samu ta daga abdullahi dan abbas yana da rauni sannan kuma shi abdullahi dan abbas bai daga hadisin zuwa ga manzan Allah ba da haka yanzu mun ji wannan hadisin kuma mun ji matsayin shi a wajen malaman hadis bari muje da hadisi na gaba mu gani qala wa haddathani an malik annahu balagahu na abdullahi ibn abbas wa ubadata ibn samit wal ibn muhammad wa abdullahi ibn amir ibn rabi'a kad autaru ba'd al-fajr imam malik rahimahullahu ta'ala yake cewa annahu balagahu labari ya zo masa anna abdullahi ibn abbas cewa abdullahi dan abbas wa ubada ibn samitin da ubadatu ibn samit wal qasim ibn muhammad da qasim ibn muhammad wa abdullahi ibn amir ibn rabi'a da abdullahi ibn amir ibn rabi'a duka waɗannan malamai guda hudu da ya kawo biyu sahabbai biyu tabi'ai sahabban abdullahi dan abbas da ubada ibn samit tabi'an kuma alƙasim ibn muhammad da shi abdullahi ibn amir ibn rabi'a tabi'i ne shi kuma to duka waɗannan manyan malamai imam malik ya ce labari ya zo masa kad autaru ba'd al-fajr cewa dukkaninsu sun taba yin wuturi bayan alfijir ya to sun taba yin wuturi bayan alfijir ya to قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن أروة عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت لو أقيمت الصلاة صلاة الصبح وأنا أوتر إمام مالك يا كربو دغ هشام ابن أروة عن أبيه شي kuma ya karbo daga wurin mahaifinsa anna abdullahi ibn mas'udin kala cewa abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yarda yana cewa ya ce ma ubali ban damu ba law uqimat law uqimat salatu ban damu ba koda za a tayar da sallah ne ta asuba a masallaci wa ana utiru kuma yana cikin mutiri? ban damu ba kaga cewa yana cikin wuturi ya nuna ya fara wutirin ne bayan alfijir ya ke to to kaga nan mun samu akari guda na guda biyu ko guda uku ma na farko mun ce bai inganta ba amma dai za mu yi kirgawa da shi daga abdullahi dan abbas sannan daga abdullahi dan abbas a hanya ta biyu da ubada ibn samid da qasim ibn muhammad da abdullahi ibn amir ibn rabi'a sai kuma yanzu a wannan asarin shi kuma daga abdullahi dan mas'udin allah ya kara masa yarda cewa yana cewa bai damu ba ko da za a tayar da sallar asuba shi yana cikin mutiri bai damu ba sai ya yi da mutuminsa kana ya fita ya je masallaci قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال kana ubadatu ibn samit ya ummu qauman fa kharaja yawman ila subhi fa aqama almu'azzin salata subhi fa askata hu ubada hatta autara summa salla bihim subh imam malik ya karbo daga yahya ibn sa'id shi kuma yahaya ibn sa'id yake cewa kana ubada ibn samit ubada ta ibn samit ya kasance ya ummu qauman yana wa mutane limanci a wani masallaci shi da liman fakharaja yawman ila subhi wata rana ya fito zuwa sallar asuba fa aqama al-mu'azzin sai mu'azzin ladan yayi ikama. wace ya kama salata subi ta sallar asuba fa hu ubada sai ubada ya ce masa ya shiru ya sanya shi ya shiru ya dakatar da ta da ikaba din kenan hatta a wutara, har sai da ya kawo wutari sun masalla bihi musuba sannan sa aka tada masa ikaba da masallar asuba nan kuma kaga ubada aikin ubadatu ibn sami ya zo masallaci shine liman an fara ya kama sai ce maladan ya dakata sai ya koma ya yi wucirinsa sannan aka yi masa ya kama sai ya sallar asuba wannan hadisin da yake nuna mana yana nuna mana an yi wucirin nan bayan alfijir ya fito ko bai nuna me ya nuna haka yawwa sau da ba a kama sai an kira sallah shi kuma kiran sallah ba a yinsa sai an tabbatar da lokaci ya yi su kaga wannan wucirin da ya yi ya yi ta bayan sallar asuba ne bayan alfijir ya ce to afuwa قال وحدثني ana مالك عن عبد الرحمن al القاسم na قال samitu abdullahi ibn amir ibn rabi'a ya kuri inni la utiru wa asma'ul ikama aw ba'da al-fajr yashku abdurrahman ay zalika qala imam malik ya karbo wannan daga abdurrahman ibn al-qasim annahu qala abdurrahman dan qasim yace sami'tu abdullahi ibn amir ibn rabi'a naji abdullahi ɗan gidan amir ɗan rabi'a ya kuli yana cewa ni la kutiru ni nakan yi wutiri wa ana asma'ul ikama alhalin ina jin iqama a masallaci ana yi a au ba'da al-fajr ko cewa bayan al bayan alfijir ma'ana yakan yi wuturi bayan alfijir ya keto ya shukku abdurrahman shi abdurrahman ibn al-qasim shine ya shakku ayya zalika kala wanne ne manzon Allah ya faɗa eh, marwaci ya yi shakku sai aka zo da su guda biyu cikin biyan nan ne lalle manzon Allah ya faɗi guda kala maliku an abdurrahman ibn al-qasimi annahu sami'a abahu al-qasim ibn muhammadin yaqul inni la'utiru ba'da al-fajr Imam malik yace abdurrahman dan qasim yana cewa sami'a abahu ya ji mahaifinsa shine al-qasim ibn muhammad ya ƙuli yana cewa inni Utiru ba da alfijir na kan yi wutiri bayan alfijir ya keto mun fahimta to kaji waɗannan asarori duka da imam mali ya kawo dukaninsu suna nuna waɗansu sahabbai ko wasu manyan malamai sun yi wutiri bayan alfijir ya keto kun fahimta to kuma duka waɗannan asarorin da ya kawo za mu ga mafi yawancinsu maukufai ne kuma malamai suna cewa tafarra da bihi al'imam malik mafi yawancinsu imam malik kaɗai kaɗai ta da ruwaito su balle ko ce an samu wata hanya tasu wadda a ciki hadisin ya zo ingantacce cewa haka to amma malamai magabata sun yi sabani akan wannan matsala ibn abdulbar al-numari rahimahullahu ta'ala a littafin sa al-istinkar ya ce malamai duka sun hada akan cewa duk malamai sun hada akan cewa wuturi. ana yin sa ne bayan an yi sallar isha'i bayan shafaki ya bace kuma shafakin da ya bace mutum ya yi sallar isha'i domin ko da shafaki ya bace ba za ka ce bare yin shafa'i da wuturi ba kai sallar isha'i ba shafaki ya bace kuma wanda zai wuturin shi ya yi sallar isha'i to lokacin yana farawa daga nan har zuwa ta alfijir duk lokacin yin wuturi wannan duk malamai sun hada akan haka haka ibn al bari ya faɗa da haka wannan lokaci sai malamai suka ce shine waqtul fajr waqtul witri al-muqtar shine lokacin yin sallar witri zababbe in kun tuna lokacin da muka yi lokacin sallar lokutan sallar ai mun ce akwai lokaci al-muqtar sai mi abdaruri sai wanne na sai na ƙara'i ko aisu uku ne to sai suka ce wannan shine lokacin mutari al-mukhtar zaɓaɓɓen lokacin mutari shine wannan lokacin to amma yin mutari bayan alfijir ya keto to sai ce wannan malamai sun yi sabani malamai sun yi sabani sai ya ce da abu darda da huzaifa ibn al-yaman da aisha batar manzan allah a cikin sahabbai wannan sun kasance suna da irin wannan fahimtar cewa babu laifi mutunan da wuturi ya kubuce mawa da daddare bai samu ya ba to in ya tashi da asuba kafin yi sallar asuba to ya samu yana iya mutiri sai dai suka ce in yi shi a wannan lokacin to ramuwa ce saboda ya lokacin ya riga ya wuce kun fahimta da haka suka ce kamar yayi ne a lokaci na ƙara'i ko kuma kashe abdurru a waɗannan malaman suka ce a waɗansu malamai yawa a cikin sahabbai ke nan imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal da imamu shafi duk sun ce babu laifi ana iya sallar wuturi ko da bayan alfajiri ya keto amma wannan waktun ruri ne a gefe guda waɗansu malamai kuma suna ganin ba za a yi haka ba kamar makhul da imamu Sauri sufiyanu tsauri da abu yusuf wa muhammad su kuma annahu waɗannan suna ganin Layu, salli ba adal dalfajir ba a yin wuturi bayan alfajir ya to to ibn albar annumari da ya tashi yin tarjihi ga maganganu guda biyu sun ce ana yawa sun ce ba yi da zai rinjayar da zancen da yake ganin shi ya fi inganci sai ya ce wala a alama man kala bi salatihi ba adal fajiri, mukhalifan minas sahaba shi ya ce shi dai bai san akwai wani daga cikin sahabbai ba wanda ya ce ba a iya mutari bayan alfajir ya keto haka ya ce bai san wani cikin sahabbai ba kenan kamar sahabbai sun yi ishma'i akan cewa babu laifi a iya mun gane allah samu to ƙarshe imam malik zai faɗi matsayin fahimtarsa shi ne aka ce ƙala maliku an abdurrahman ibn al-qasim annahu sami'a abahu al-qasim ibn muhammad yaqul inni la utiru ba'da al-fajr imam malik ya karbo daga abdurrahman dan qasim annahu sami'a abahu ya ji mahaifinsa al-qasim ibn muhammad yaqul yana cewa inni la utiru ba'da al-fajr shi yakan yi wutiri bayan ya yi alfi bayan alfijir kala maliku sai ima malik ya ce wa ina ma yutiru ba adil fajari man nama anil yutiru wala yan bagi li ahadin an ya ta'amma da zalika hatta ya za a wutirahu ba adil fajari imamu malik ya ce wa ina ma yutiru wanda kadai zai yi wuturi ba da alfajir bayan alfajir ya keto man nama anil wutiri shine wanda bacci ya dauke shi bai yi wutiri ba amma ba mutum da gangan bai kai wutirinsa wannan lokacin ka kwanta da niyyar ka taya tsakan dare kai sai bacci ya kwashe ka ka gaba da gangan ne ba to zai idan ka tashi in za ka iya wutiri kafin a ayi sallar asuba a masallaci kafin liman ya kabbara babu laifi kana iya wucirinka ka kawar ka ta yin fajari sannan a yi sallah a su ba da kai amma wanda kawai ya ce bari in bar wuciri na sai alfajir ya keto to wannan bai daidai ba ne ba shi ne ba mari ya ce wala yan bagi da ahadin bai kamata ga wani ba ko bai dace ga wani mutum ba an yi ta'amma da zalika yi haka da gangan yi haka da gangan ya ke mutirin ya bari sai alfijir ya keto sannan ya miƙe ce zai yi wuciri hatta ya za a wucira guba da alfijiri ya sanya wucirinsa bayan alfijir ya keto da gangan mutum ba zai haka ba to wannan shi ne fahimtar imamu malik da su imamu shafi da imamu ahmad cikin malaman arba'atul mazahib hukunan sun tafi akan babu laifi ana iya yi amma ba da gangan ba sai bacci ya kwashe mutum mutum ya samu lalura bai iya yi ba waɗansu malamai ma suna ganin sai mutumin da ya zamanto al'adarsa ce yin sallar wuturi duk dare yana yi to wata rana sai aka samu sautsai bacci ya kwashe shi to yana iya yi amma wanda sai ya gada ba yake wutar bai saba da ita ba to suka ce in ya farka ya gasa ba ta yi to dama ba saba yi ya yi ba <clears throat> sai ya ɗauka ranar ma ba yi zai yi ba shi ke nan sai ya shiga sallah asuba <clears throat> to wannan haka ke da akwai wasu malamai wanda suka zo da wata fatawa amma fatawar shaziya ce a cikinsu akwai imamu dawus su waɗannan faɗaru suka ce ya ba da ɗulu'in shamsi suka ce ko bayan rana ta fito ma ana iya rama wuce waƙala a ƙa'uwal auza'i ya ɗubi walau talatin shamsi ilal guru da imamu a ɗa'u da imamu la'auza'i su suna ganin ba ana iya rama wuturi har zuwa faduwar rana wa'an sa'id ibn jubairin ya ƙabi min alƙabila akwai fatawa daga sa'id ibn jubair shi kuma ya ce in wuturi ta kubuce masa sai ya bari dare na gaba sai ya rama ta kamar mutum bai yi wuturin jiya ba to yau yana iya rama wuturi ta jiya sannan sai ya kawo ta yau wannan fito sayid ibn jubairi kenan wakila yarbi mutlaqan waɗansu malaman suka ce ma ba a sa mai kaidi ba don ranar da ya ga dama yana iya rama wuce bayan kwana biyar ka tana jiya ba shi rana ka za ba kai wuce ba kana iya rama ta a wannan lokaci da rana ne ko da daddare ne kowane lokaci kana iya rama ta amma waɗannan duka maganganun suna da rauni sannan wa ƙarin na wa minhum maluku la ya ɗabi ba da salatin bi jimurin malamai har da imam malik suna ganin in ma mutum ya riga ya yi asuba to ta kubuce masa da haka da aka ce ana iya yin ta kamun al'idan alfijir ya keto to ana maka maganar in mutum bai yi sallar asuba ba amma da ya yi sallar asuba shi kansa to kuma ta kubuce ba maganar mun fahimta allah ya mu dace haka musulunci yake kowane malami zai kalli nasi ya iya fahimtarsa shi ya sa maza allah ya ce wanda ya ishtihadi sai ya yi daidai ladar safi wanda ya istihadi ya kuskure ladarsa guda kaga wanda ya samu lada guda ya ba za ka zage shi ba haka haka musulunci yake nassi zai zo kowa ya masa irin fahimtar da ya masa wani ya ce ana yi wani ya ce ba a yi amma ba a fada ba a zage-zage sai kowa ɗauki ya fahimtar da yake gari ita ce da allah ya samu dace su da haka babu laifi idan mutum ya tashi da asuba bai yi wuturi ba musamman in ya saba yin wuturin nan to babu laifi yana iya raba wucirinsa kamin ya sallar asuba Malam ya ce babu ma ja a fi rakata ilfajiri an gama da wuturi sai ma malik ya ce imamu na Maluku ya ce babu ma ja ka fi rakatayil fajiri babin abin da ya zo a kan rakatayil fajiri kaga yanzu an gama magana akan wuturi yanzu kuma an zo wata nafilar ita ce nafilar da ake ce ma rakatayil fajr raka'o'i biyun da ake yi bayan alfijir ya fito waɗannan rakawoyi guda biyu su ma suna da matukar muhimmanci suna da matukar muhimmanci akwai hadisi sahihi hadisin Aisha matar mayaki sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki manzo Allah yake cewa rakatayil fajri khairun mina, duniya, wa ma fiha manzo Allah yake cewa kawai biyu na al su suka fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi ma'anar wannan maganar shine da a tara maka duniya da abin da ke cikin duniya da ba ka ladar rakatayil fajr to ladar rakatayil fajr ta fi wannan duniya da abin da ke cikin ta alkhairi ka kalli duniya kawa sannan abin da yake ƙara nuna mana muhimmancin su shi ne yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya doji yani yana yanzu har aisha tana cewa ba ta taba ganin waɗansu sallolin nafila ba wanda manzan Allah ya doji yana yanzu kullum kamar da ta yi fashe su kuma ana yanzu ne da zara alfijir ya keto kamun a yi sallar asuba ɗan tsakanin na ake so a yi su raka a raka abinci ake yi an so mutum ya yi ta a gida kafin ya taho masallaci domin za Allah yana yin ta a gida amma kamar mu'azzin ladan kaga shi ya ba za ka ce ya koma gida watan da shi zai tuwo masallaci ne kamar alfijir ya yana masallaci alfijir ya ke tuwa to amma dai wanda shi sallar zai taho to an so ya tsaya gida ya rakata ya alfajiri in yayi ta ya kare an kira sallah sai ya tako sai ya zo masallaci sai ya sallah da shi babu laifi in mutum ya zo masallaci ta tayi amma su mustahabbi ne mutum ya yi ta a gida sama da yi ta a masallaci to wannan babi da imam malik ya yi shi kuma zai mana magana akan waɗannan rakawoyi guda biyu قال حدثني يحيى an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين كفيفتين قبل أن تقام الصلاة imamu malik ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa nafi'u nafi'u ya karɓo shi kuma daga malaminsa abdullahi dan umar anna hafsa zaujen nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya ce hafsa matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam akhbaratu ta ba shi labari ta ba shi labari hafsa ta ba shi labari kaga wannan ruwaya ce ta sahabi daga sahabi ko saurada da umar sahabi ne hafsa da ta ba shi labari ita ma sahabiya ce sannan kuma ruwaya ce ta ɗan uwa daga ‘yan uwa domin da hafsa da abdullahi ɗan umar dukkaninsu ‘yan gida ɗaya ne ita hafsa din zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya aure ta shekara ta uku bayan hijirarsa zuwa baki bayan mai gidanta ya rasu an kashe shi a wani yaki ya sayi na umar ce da ta ƙara inda sai babanta sai na umar ya je ya samu sai da abubakar ya ce masa hafsa mijinta ya rasu an kashe shi a yaki kuma ta yi idda ta yi ta kaba ta kari idan yana so ya zo ya aure ta sai abubakar ya shi bai ce masa komai ba umar ya jira ya jira ba amsa sai ya tafi da ya tafi bayan wani lokaci kuma sai je samu sai na usman yema ba sai na usman bayani ya ce hafsa ɗiyata tana gida mai gidanta ya rasu ta sani a yaƙi an kashe shi in kana so ka zo ka aure ta sai ce sai na yi shawara sai ya shiru shi ma ya tafi umar ya tafi to ba daidai yin wannan ba sai ga manzan Allah ya zo ya wa manzan sai ga Allah ya zo ya mu umar maganarta Za Allah ya zuwa ce umar yana son hafsa zai amurta sai umar ya gode ma Allah ya ji daɗi domin za Allah ya ɗara abubakar ya kuma ɗara sayin na sai bayan ta tare ne sai da abubakar yake ba umar bayanin cewa lokacin da ka yi magana ɗin nan na ya shiru na ɗan ji labari ne cewa manzan Allah zai neme ta haka shi ma sai na wasu ya faɗa mashi su wannan damuwa sai ta fita daga umar hafsa mace ce mai ibada mace ce mai ibada manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun taɓa saɓani kuma malaman tarihi suna cewa har saki ma ya shiga tsakaninsu wanda Allah ya furta mata saki bayan ya sake ta ɗin nan Allah ya aiko mala'ika jibril mala'ika jibril Allah ya ce ya ce wa manzan Allah ya mayar da hafsa fa'in na haka na sauwa ba aka ce domin ita mace ce mai yawan tsayuwar dare sannan ko mai yawan azumi kaga yawan ibada ce to sab hafsa din nan ita ce ta ba dan uwanta abdullahi dan umar labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idza sakata almu'azzin cewa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance idan Ladin ya tsaya daga kiran sallah mana ya ƙari ya yi shuru bayan ya kira sallah su subi kiran sallar asuba tuda ya ƙari sallar kataini kafifataini manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan yi waɗansu salloli na nafila raka'a biyu hafsa ta ce Hafifa, hafifatai ne wanda suke gajeru kwarai bai ta karatu yana yin waɗannan salloli ne ƙabla an tuka musala kamun a tsayar da salla a masallaci ta asuba sai ya yi in yi sai ya fito ya tuho masallaci sai ya mutane sallar asuba to kaga anan ciki an nuna mana ita wannan sallah ta raka a ta alfajiri ana yin ta ne bayan alfijir ya fito domin lokacin da za a ƙara kiran sallah ya alfijir ya fito sannan kun ga wannan hadisin manzan Allah ya yi ta a gida sannan kuma manzan Allah ya gajarta karatu a ci ya yi karatu gajeren karatu bai tsawaita ba mun fahimta

in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yukaffifu rak'atay al-fajr hatta inni la aqulu aqra'a bi ummi al-qur'ani am la imamu malik ya karbo daga yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id yace anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama qalat aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yukhaffifu rak'atayn fajr ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana takaita ko yana gajarta rak'atayn fajir in ni aqulu har ma ya kasance ni dinnan ina cewa aqra bi ummil qur'ani amla shin manzo Allah ma ya karanta fatiha a wannan raka'a biyun nan ko bai karanta ba saboda irin yadda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yin karatu wanda yake ba mai tsawo ba mun fahimta wannan shine bayanin da aisha take badawa wannan isnadin na imam malik a cikin muwadda isnadi ne munkafi isnadi ne wanda yake ya katse amma imamul bukhari da imamu muslim duk sun ruwaito shi ta hanyar da yake sadaddi bayan kewa a ciki mun fahimta da aka hadisin ya inganta hadisi ne wa mutafon alaihi amma wannan isnadin na cikin muwadda shi isnadi ne wanda yake yankakke bai inganta ba to wannan sai yake nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta fatiha kadai a ne arkatai alfasir me ya nuna cewa manzan Allah fatiha kadai yake karanta a cikin wannan hadisi malamai da suka tashi yin bayani ko abin da suka fitar daga wannan hadisin cewa hadisin yana nuna manzan Allah yana karanta fatiha bai dora sura a rakatai Fajari. sai na ce ina ne a cikin hadisin yake ishara zuwa ga haka hmm. na nami da haka ba kake cewa haka ne amma ya abin yake isha me yake nuni da cewa manzan Allah yana karanta fata na? a ai mu yanzu kaga zahirin hadisin sai mu ce ma bai karanta fata ko? ko ba haka ba amma sai malamai suka ce hadisin yana nuna cewa yana karanta fata ita kadai bai dora sura yawwa shine sai ka ce a da dai har Aisha ta ce shin manzon Allah ba ya karanta Fatiha a wannan surai kaga yanzu ba sura ake kokwanto ba me ake kokwanto karatun fata, ma shi ake magana sura ma ba ta taso ba yanzu fatiha ma ita ake cewa an karanta ko ba a karanta ba sai ka ce an karanta me nuna maka an karanta wancan hadisin domin da ba a karanta ba da sallar ba ba to amma tun da sallar ta yi to ko lallai an karanta fatiha wancan hadisin ya wani dole an karanta fatiha saboda shi manzo Allah shi yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba mun fahimta to sannan malamai suna cewa karatu a rakatayil fajri ana yin shi a asirci. me ya asirci ake yin shi yawwa illa ta jima ai magana kuma ba ta tasowa. ba ko ba haka ba to wannan yana ana boye karatu kamar yadda nake gaya muku malamai suna da hanyoyin fahimtar nassoshi yanzu wannan nassin akwai wata magana shaziya ta malamai wadda suke cewa a harkatiyar fajar ba a karatu sai dai kawai sai a duba a yanku ko malamai ne to ka ba za a kore su daga ilimi yago ba da da har mara haka to manganinsu ce su malam wane sun ce ma ba a karatu to amma dai ana yi saboda wanda hadisu, <laughs> sun da ba za a yi tsalla ba a karatu ba to sannan ya zo a waɗansu hadisai musamman hadisin imamu muslim hadisan abu huraira cewa wani lokaci manzo Allah yana dora kul a ayyuhal kafirun da kuma kul a ahad wannan ma kuma shine abinda mafi yawan malamai jumhurin malamai suka tafi akan cewa yustahabbu qira'atu waɗannan surorin cewa an so a karanta waɗannan surorin so wanda zai raka ta fajira yana da zaɓi ko ya karanta fatiha ya ɗora ƙuliya a raka a farko a ƙulhuwan lawo a da raka a ta biyu ko kuma ya karanta fatiha kadai mai sallah yana da wannan zaɓin wanda zai raka ta ƙala wa haddasa عن an maliki an ابن ibina Abdullahi, ibina Abin Namir. an abi an abi salamata ibn abdurrahman annahu qala sami'a qaum al-iqama faqamu yusalluna fakharaja alaihim ar-rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asalatani man asalatani man وذلك في صلاه الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح imam malik ya karbo daga sharik ibn abdullahi ibn abi namir shi kuma ya karbo daga abu salamata ibn abdurrahman annahu qala abu salama ibn abdurrahman yace sami'a annahu sami'a qaumul al-ikama wadansu mutane suna masallaci sai suka ji an fara ikama qamu yusalluna sai suka tayi suna sallah ana kama su kuma suna da al-fajr fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fito sai ga suna sallah na ana iqama fa qala sai manzo Allah yake ce musu asalata liman asalata liman yanzu sallah biyu a lokaci guda sallah biyu a lokaci guda wa zalika fi salatin subhi wannan ya faru ne a sallar asuba fi rakatain allatain qabla subhi waɗannan mutane suna yi rakawoyin nan ne guda biyu wanda ake kafin yi sallar asuba me wannan hadisun yake nuna da ya ce ma salla a lokaci guda wacce salla da wacce salla ake amma shi ikama aka ce an fara in aka fara ikama sallah ce na a ah, ai cewa asalata ni ba'ad sallah biyu lokaci guda to su wannan nafilfilin da suke ita ce sallah guda to yana da sallah Eh, amma ya kama aka fara yanzu ta zama sallah na? a abin yi ya yanzu sallah ka zo ke rai kawai ai sai an kabbara ku waye ce ya kama sallah ce wa alaikum salam hmm. da sallawa ba fara ta ba eh, an fara ya kama su kuma suna da katai da fashe sai ya ce biyu lokaci guda eh, abu da ya eh, ce da ban munya da sallah to ai ɗaya sallar muke son mu gano wadda za a tada ba kai ga tadawa ba to yawa ni ikamar da kake cewa shi ita ikama sallah ce in aka fara ikama an fara sallaci kenan ba <laughs> eh ina eh, na akwai sallah ko ba sallah ake magana ba yanzu abinda ake magana shi iqama in aka zo aka fara Allahu akbar Allahu akbar aka fara iqama an fara sallah kenan ko ba a fara sallah ba shi ne abin da muke tambaya to me hujjar cewa ba a fara sallah ba me yake nuna cewa ba a fara sallah ba eh ba gane ba ai eh, ba ita kabbara harama ita ce wa da sallah eh aba <laughs> hmm. mun ji ba a fara sallah ba to me mafarin sallah a ayo menene abin da ke haramta sallah kawai ni abin da nake so za ka fito da shi ita kabbara harama ya manzo Allah ya kira ta a cikin sallah ya ya kira ta yawa mabudin sallah ya ce miftahu sallah kaga kenan ita ce farkon sallah kene ikama ba ya ce mabudin sallah kun gane to haka dai manzan Allah ya ce musu sallah biyu lokaci guda to nan hadisin da ya kawo shi nan zai shigo uki mace sala fala salata illa salatan maktuba idan an fara kama to ba a son kuma wani ya shiga wata sallah sai wannan sallah ta farilla wadda za a yi yanzu duk wanda zai sallar nafila to ya yi kamun a fara ikama sallah amma da an fara ikama to an duk wata sallah kwandem a masallacin sai wannan sallah yanzu da za a shiga kun fahimta to shi sa mu Allah sallah biyu a lokaci guda a masallaci guda ku ba kenan ɗaya za ta kashe ɗaya tawa za ta kashe ɗaya waccan ta liman da mutane za ta yawwa to wannan sai yake nuna mana cewa rakatel fajari babu laifi mutum ya zo masallaci farko kenan to amma da liman an fara ikama mutum bai kai ga kabbar rakatel fajari shi ba to ya haƙuri sai an ga masallaci kenan lokacin ta yayi ne ya yanke masu shi mun gari shi ne abinda manzan Allah yake cewa to amma idan ya kabbara ma kila ma ya yi raka'a guda sai aka zo ya kama akwai sallar shi sallar shi da nan ko babu ita to ina dalilin cewa akwai sallar shi a ba saboda ya ce ba shara ke saboda hadisi gara idan ya riga ya kabbar sallah sai aka fara ya kaba ne matsayin sallar shi sai ya ko ya sallaba eh, eh, me ke nuna cewa ya ida a a yanzu abinda ke mahallin nizaɗin shi ne yanzu abinda ake son abinda ake son a fayyace shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka kabbara sallah ku uqimatis sala idan an kabbara sallah ta liman to manzan Allah ce duk wata sallah babu ita a wannan masallacin in ba wannan sallar ta farilla wadda ake ba to sai muka ce to idan wani ya zo shi yana cikin sallah kun ga lokacin da ya fara sallah ba a fara ya gaba ba amma ya raka da yana kokarin ya kawo raka ɗaya sai aka fara gaba to yanzu sallar shi tana nan ko ba ta nan in ka ce tana nan ka kawo hadisi in ka ce ba ta nan ka kawo hadisi <laughs> <laughs> yawa ba ta da akwai hadisi ko to tana da wa a <laughs> ah, ba idan ba ta wili za wacce aka yi kawo hannu kawai ka ce hadisi ya ce kada idan an kabbara sallah ma wanda suka ce babu sallah suna da hadisi ko to wanda suka ce tana suna nan wa <laughs> shi wannan hadisun na'am taya na'am tutun da ya ce falasa salata illa to shi kuma zan ina ne a <laughs> eh? ah, aika kalla ku korewa aka yi aka tabbatar ko fala aka ce kaga an kore sai aka tabbatar da sallah guda daya ka gane to wa alaikum salam Hmm. na'am hmm. Eh. na'am mun samu fahimta da idan su abinda wasu malamai suke cewa kusan wannan akwai wannan ka'idar a duk aiki na nafila duk aiki na nafila wanda ka san wannan aikin nafila ne a yana nafila ne kamun a fara shi amma da ka fara shi da ya zama dole sai ka da shi su lokacin da ya zo zai raka a fajir kamin ya fara din nafila ce amma yana cewa Allahu akbar ya fara tun ta zama a kan shi kun gani mutum ne ya so rago zai yi laye laye ba wajibi bace ba aiko to so wannan da ya yi ya nuna ta koma wajibi kan shi yanzu da wani zai zo sace ragon duk inda zai samu kuma zai ya samu ya bai da shi to su suna kallon mai nafilan nan farilla ce yake don haka zai ɗidata tun da ba a yanke farilla kun ji ta yadda su malikiya sai kalli abu shi sa suke halatta a ida amma amma waɗansu malamai wanda suka ɗauki da wancan hadisun suna cewa ba za a ida wannan ko ko sauran ko yaki ya tashi kawai ya jona abin da saboda ga abin da manzan Allah ya fara to Allah ya shirin da mu to sai hadisin ƙarshe ya ce wa haddasa ne an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn umar fatat kuraka'atal fajir faƙadahuma da an dala'ati shamsu imamu malik ya ce labari ya zo masa cewa abdullahi ɗan umar fatatu raka'atul fajr fajiri fajr ta ta kubuce masa faqadahuma ba'da ba'da an tala'ati shamsu sai ya rama su bayan rana ta fito bayan rana ta fito ya masu Lokacin lokacin nafila ta halatta kenan wannan ya nuna mana ana ƙara'inta. ita rakatai alfajiri to amma a fahimtar mazhabin malikiya a fahimtar imamu malik ba a rama ta sai rana ta fito domin a fahimtar imam malik da an yi sallar asuba sallar nafila ta haramta har sai rana ta fito da haka a mazhaban malikiya in an yi sallar asuba ba a wata sallar nafila har sai lokacin da rana ta fito tushe sa idan mutum bai samu raka a tayil fajir ba a malikiya ba su cewa ya rama ta bayan an ƙara sallar asuba sai dai ya haƙuri sai rana ta fito sai shi ya rabata a wannan lokacin kaga mai dalilin su gashi abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda an ce ta kubuce masa ya ta bayan rana ta fito ƙala wa haddasa ni an malikin an abdurrahman ibn qasim an qasim ibn muhammad annahu sana'a mithla mislan labi sana'a ibn umar imam malik ya ce labari ya haka imam malik ya samo daga abdurrahman ibn al-qasim shi kuma ya karbo daga qasim ibn muhammad annahu sana'a mithlan ladhi sana'a ibn umar cewa shi ma yayi irin aikin abdullahi ɗan umar ma'ana ta kubuce masa amma shi ma mai raba ba har sai bayan da rana ta fito gane ibn albar al-numari yana cewa wannan ya nuna mana waɗannan salloli suna da ƙarfi salloli ne na suna raka biyu suna da ƙarfi shi imamu malik yana ganin ba a rama ta bayan sallar asuba har sai rana ta fito har sai rana ta fito wannan shine fahimtar imamu malik ga waɗannan ayyuka yana hujja da su imamu shafi rahimahullahu ta'ala da adawu da umar ibn dinarin su kuma suna ganin ana iya rama su ba da salamin imam bayan liman ya yi sallama shi ne da zarar an gama sallar asuba sai ka tashi ka koma gefe guda sai ka mai da wannan raka a tayin fajir inda imamun shafi suna kafa hujja da wani hadisi na amur ibn kaisu wanda yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga wani mutum yana sallah bayan sallar asuba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tuwe tambaye zo ya zauna ma gefen shi yana kallon shi sai da ya sallame ya ce kai wannan sallami ce ce kai sai ya ce wa manzan Allah kaji kaji na zo a makare ne an fara sallah da lulu sai na shiga sallah to bayan ka gama sallah shi na tashi ina mai da rakatai alfajr fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiru bai ce komi ba sai malamai suka ce wannan ya nuna aikin sa yayi daidai domin idan da ba daidai bane ba da manzon Allah ya yi magana to sai shafi su kuma suna hujja da wannan hadisin cewa babu laifi mutum yana iya rama rakatai fajiri bayan sallaman liman a malikiya su kuma suna cewa ba a ramawa sai rana ta fito to yanzu mai abin hada in wani ya rama bayan sallar liman bayan sallar liman sai ya hada da shi in shi kuma wani ya ce sai rana ta fito zai hito sai ya hada da shi kaga duk ba abin hada abinda ake fata dai wanda ya rama bayan ta liman Allah ya karba ko kamar da shi ba wancan za a mai fatan Allah ya karba duk ba abin hada ci ba da yake yanzu waɗansu sun da abin waɗa, wani na kinkimo wanda abin su ya bayan waɗa kan shi allah shi da mu to wannan babi ya kare wannan kitan ba ya kare idan allah ya mu sati mai zuwa za mu tashi kitabu salatin jama'a sallar jami insha allah ta'ala a kira sallar don ta zama ɗabi'a su ya ke san sun maida shi ɗabi'a a kullum makara suke ko kullum makara suke ko ko ko da gangan suke ƙin yi to a shi sa <laughs> shi sa ya ce ba za mu iya gariya ba ya zama ɗabi'a su ne ko ko kullum makara suke kagan kullum makara suke to kaga sai ka ce a musu nasiha su kokari su da bangara kaga ne kamar da muka ce ita ma fi son a yi ta a gida a gida din ma ba ba mu ba shartin da kayi baka taho masallaci Mazala idan ya yi ta a gida yana dan kishin gidawa hannun damansa sai dan kishin gida minti ɗaya minti biyu kana sai ya tashi tuwo masallaci tun da manzan Allah yana yi ya zama sunna sai malamai suka ce kai ma ana so in ka yi a gida kaɗan kishin gida amma in baka baka samu damar yi baka zo masallaci ko ba fara sallah baka samu kai ba za ka kishin gida a masallaci ba saboda manzan Allah a gida ke kishin gida bai kishin gida a masallaci ba kuma aka ce a kishin gida a masallaci to kowa sai kishin gida ke da <laughs> kaga abu bai yi ma'ana ba a ce kowa ya shi gida to kaga wannan kenan su 'yan zahiriya su cewa suke in ma kai raka a ce alfajir ba cikin gida ba sallah asuban ka bace ba saboda su sun dauke cikin gida da muhimmanci sun dauke ta ba shar'i na karɓar sallah asuba Allah ya shirya da mu نعم بس ita dama ikama yanzu kiran sallah sai liman yana masallaci ake kira kiran sallah ɗan eh, shi ne ce shi kiran sallah liman yana masallaci ya halatta a kira shi kai liman yana wajen masallaci to haka ya zama ikama sau da ikama da kiran sallah duk hukunci da ya ce ba su shi sa za a ga wanci malamai ma suna yi musu babi guda ɗaya ne nan za ka samu ikama nan za ka samu kiran sallah ita ikama ba ta cikin sallah ba ta cikin sallah kamar yadda kiran sallah kaga ai ba cikin sallah yake ba da wata suke to haka ikama da kiran sallah suke mun fahimta to amma wasu malamai musamman mazhabar malikiya su suna ganin ikama a bangare ce ta sallah shi ya sanya suke kawo waɗansu sharɗa wanda suke danganta ta da sallah ne amma kiran sallah shi ne sun yadda a ware ce kaga yanzu in ana kama yanzu dinnan duk muna zaune ya halatta kamar yadda aka kira sallah dinnan ana yin ikama kuma na yana gama kiran sallah annan sai ya kama ya kawo mai bayanan da za mu yi sannan al'an ta kawai kabbara a za'a <laughs> ya halatta sau da wadala ana masa ya kama baya gina baya cikin masallaci wani lokaci da sun hango shi ya to sai a faɗa ah, ba mun karanta imam alim baya babi ba cewa yaushe ne ake tashi in an fara ya kama ne man zo kadi kamati sala ne ko ko ina ne ake yace abin da ya gani ana a garin su ba wani lokaci da aka haddade na a in ana yi ikama muna murga mun saba ne sai an daidaita sahu an yi kaza an yi kaza <laughs> to haka ake aka an riga an saba a haka shi kan shi a ce a daidaita a sahu aikin liman ne ba wanda zai ce a daidaita sau kowa shiru zai shi ne banda an gama ikama an gama ikama an daidaita sau sannan sai ya ce mutane a daidaita sau a gyara a yi kaza a yi kaza to sai ya juya sai ya kabbara sallah to haka haka abubuwan suke to amma kamar yadda na ce su a maza malikiya suna da fahimtar liƙe take da sallah shi ya sanya idan ana ikama suna karhanta yin magana suna karhanta yin magana bayan an yi ikama kaga wata rana an wa manzan Allah ikama har ya biya zai kabbara sai ya tuna ma shi ma bai da tsarki sai ce ku tsaya da yadda ku sai ya tafi ya je gida ya wanka ya dawo yana dawa kawai sai ya kabbara to kaga na idan da cikin sallah ce a ya kamata a ce ta yi sanyi ka hanyar dawo ko <laughs> ta bayana dawa kawai sai ya kabbara wata rana ma an masa kaba wani mutum ya zo da bukata manzana zai saurare shi ya dada yana wa manzan allah bayani kaji kaji kaji kaji abubuwan da ya kawo shi baya ga bayanansa za Allah yana jiwa kawai sai ya kabbara sallah Su Allah sa mu dace wa alaikum salam Na, na na. idan an yi eh, idan bai kai ga yin sallah asuba ba shi kuma akwai lokaci wanda zai iya gabatar da ita to babu ne fiye da iya amma idan an riga an kabbara sallah asuba ta gaba zai yi ba in kuma ya manta shi ma ya riga ya yi ba ɗin to ba zai maida ta ba amma idan shi kafin ya asuba ne mu ba a kabbara ta a masallaci ba to ya samu ya sauri ya yi ta sannan ya kawo da kafin fajiri amma wannan ya zaman toba da gangan ya haka ba bacci ne ya kwashe shi ko wani abu har ya sanya ha'al fijir ya keto bai samu ya shafa'i da wutarinsa ba amma kawai haka nan ba zai ce barin bari sai na zo sai na tashi da asuba na ya shafa'i da wutari Ina bi shi ne ma karatunmu na yau ko to allah samu dace to kun ga addini yana da sauki kuma yana da saukin fahimta to amma idan aka sa san zuciya to duk sai a zuwa dagula abubuwa a kawo rikici a ruɗa mutane a ta mai da martani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wanda kuma ba shi ne manufar addini ba ba kuma shi ne manufar karantarwa ba su allah ta'ala ya samu dace ina gana hannun za mu sa idan allah ya kai musati mai zuwa yadda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka saya Abin da muka faɗi na daidai allah shi ba mu ladai inda muka yi kuma allah shi mana afuwa shi hafi mana baki daya mu sa. bayan allah masu rauni cikin addu'inmu musamman mutanen falastinawa halin da suke ciki allah ta'ala ya yaye musu ya maido musu da zaman lafiya ya kawo ƙarshen wannan fitina ta yaƙi tsakaninsu da isra'ila allah ta'ala ya ba su nasara ya ƙara taimaka musu a kan taimakon da ya musu a baya ya ƙara ba su nasara kan taimakon da ya ba a kan nasarar da ya ba su a baya wannan ƙasa ta isra'ila da masu goya mata baya allah ka dagargaza su ka watsa su ka watsa aniyarsu duk wani mugun nufi nasu allah ta'ala ka juyar da shi ya koma a kankansu allah ka taimaka wa mutanen falasini musamman ƙungiyar hamas ka ba dakarinta kariya waɗanda aka kashe allah karɓe su matsayin shahidai wanda aka raunata kuma Allah ka ba su lafiya waɗanda aka kashe musamman wanda ba su ba su gani ba masu rauni musamman mata da yara ƙanana da tsofaffi da inda aka kai hare-hare wuraren da ba a kamata a ce an kai hari ba musamman makarantu da sansanoni na yan gudun hijira har asibitoci ba a bari ba to duwarin da aka aka kashe da zalunci a waɗannan wurare Allah ka saka musu a kan zaluncin da aka yi musu kuma karɓe su a matsayin shahidai mu ma nan cikin gida halin da muke ciki na ta'addanci Allah ka tsera mana wannan ta'addanci ba don halayenmu ba ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali wato ta'addancin nan ya kai duk inda ke tunanin ta'addanci yanzu ya kai ga waɗansu bayanai da suke fitowa kusan yana nuna cewa abinda ake yi na ta'addancin nan to ko lokacin jahiliyar larabawa ba irin wannan zalincin ba ko lokacin bauta wadda aka yi <coughs> to ba wani nau'i na zalincin da ake ba a yanzu yanzu akwai ƙauyuka musamman jihar zamfara inda idan dare mai gida da iyalansa suna cikin gida yan ta'addan nan za su iya zuwa su kwankwasa mashi in ya fito su ce mata shi suke bukata kuma ba wai jiya za su da shi ba ɗakinsu za su shiga da matar shi yana waje sai abin da za su yi da ita sannan su fito su yi tafiyarsu ikin yin hakan sai ya ja su duka sarasa rayukansu ya kai ga yanzu mutanen nan za su zo ƙauye su ce da wance da wance da wance su faɗi waɗansu yara mata ko 'yan mata haka sai suna son a kai su daji mutanen garin nan su za su ɗauki yaren nan su kai daji su kwana biyu wurin su bayan kwana biyu a maidosu bayan kwana biyu a maidosu ya kai ga a waɗansu yankunan biyarin da za a ɗaura ba aure kamar masu sun sa sharaɗin cewa kamun ta tare gidan angonta sai ta fara tarewa wurinsu in kuma angon ya ce bai yadda ba ko ita amaryar ta ce ba ta yadda ba ko iyayen ce ba su yadda ba to ba wai su ba garin gaba ɗaya ana iya tada shi wannan rana? to wannan abin da kaji ana yi haka din nan kaje karanta tarihi ko a jahiliya ba a yi haka ba a jahiliya ta su abu ba haka ka je karanta tarihin bauta wanda ake ganin an azabtar da mutane to ko a lokacin bauta ba a yi bayi haka ba kuma duk kasashen da aka yi yaƙi afghanistan somaliya da makamantansu duk ba a taɓa jin waɗansu labarai irin wannan ba amma wasu a najeriya a najeriya ma arewacin najeriya jihohin musulmai zamfara katsina na ake wannan ta'addanci na ake wannan bakin zalinsu ko masu wannan abin suna da awar musulunci kaga wannan abin ba ƙarar musulma ba ce ba kuma haka shugabanni suke kwana suna tashi suna fantabawa suna jin daɗi suna hawa jirage suna hawa motoci kamar ka ce ba su ba kamar ka ce ba su ba so don haka wannan abin mu da iya gudunmu wanda za mu iya bada kenan ta addu'a da muna da wani abin da za mu iya yi wanda ya wuce addu'ar wallahi da abin to amma fi idan kawo muka kasa yin addu'ar ita ma to kuma mu ba musan yadda za a kira mu ga da yawan suna cikin wancan halin mu muna nan addu'a mun kasa yi shi yasa duk ƙauyukan da suke front line na waɗannan abubuwan ba sa kwana kamar yanzu sun taho cikin sun taho inda za a samu aminci waɗansu ma inda suke da boda da nijar nijar suke shiga akwai wani ƙauye nan kan hanyar jibiya kamun ka da zuwa magama nasara ake ce mashi daga nan gefe na ce muna zuwa wuraren dawa a zai kwanaki na ce na game da wannan garin da ce ya mutanen garin ya ce suna nan lafiya lau ya ce amma ba su kwana garin sai dai kamar yanzu ya ce sun shiga nijar in safiya ta yi kuma sai su da saboda in sun kwana a garin wannan bulakancin shi ne abinda za a zuwa ya garin da bai fi kilomita ashirin ba daga kasana daga kan babban hanyar jibe in ka saki hanyar ba ka yin kilomita a kan sai ka je wannan garin amma su suke cikin wannan halin yau in ka je ba tsari ko ka je kaza in ka dawo sai a dinga kallon ka kamar wanda ya fito daga daga daga ina ba a ci ana mamacin wai kai ya ma aka yi kai kansa mun na je wani kauye tsawo na je wa gini wancan lokacin da je je yadda muka haɗu da wani ɗan kauyen na san shi lokacin muna zuwa kauyen wa'azi ya yi gudun hijira tun ya dawo kaduna na ce mashi malawa da kako na je wa gini garin wancan sati biyu da suka wuce shi kai zai mama yana mamaki su yi mala ya aka kaji wanda wurin ka gani cewa kuma ce zuwa wurin kuke to ina wa gini na ka sana to yanzu haka za a yi yanzu an yi shekara takwas ana cikin wannan hali to shekara nawa za a kara nan gaba kafin wannan abu ya saya ga yara nan kullum shigowa ake gari da su an lalata rayuwarsu yaran ban san makomarsu ba ba kuma wani wanda zai cewa ga mamakon mai yara yara ne kanada an kashe iyayensu ba mai kula da su yanzu a titi suke rayuwarsu suna yawo ɗan abin da suka samu shine za su ɗauka su ci wai a hakan kuma a samu wani marar imani shi kuma yana zaune a gidansa da iyalansa kuma yana bin waɗannan matan ana zuwa ana ba su ɗari biyu ana fasikanci da su shi bai da tausayi bai wannan matar ba ce halin da take ciki shi ba zai iya tausaya mata ba ya taimake ta da ɗari biyu da za ta ce ta ci abinci sai ya sha sarrafin cewa sai ya yi abu kaza da ita so ga sunan sai ciki suke kaga kuma wani bala'i shi wancan ba an taho da shi an kashe baban shi ta taho da shi cikin gari bai san baban shi ba an kashe shi nan suke don samun abinci kuma ta zo cikin garin kuma a haka ta haifi wani yaren shi kuma shi kuma ba san ba ko dan mi za a ce mashi ba shi ba dan gudun hijira ba za a ce mashi ko dan mi za a ce mashi to haka al'ummar mu take wanda shi da halin da wannan al'umma ta kai wajibi ne shugabanni na al'umma shugabanni na siyasa shugabanni na addini wallahi a zo a zauna a yi wani tunani mai zurfi a gano ya za a magance wannan matsala a taro tun da wuri don kullum ƙara girma ta ce kullum ƙarar shiɗewa cikin suna koma wani abu ba. domin yanzu mutanen nan idan suka je suka samu alhaz da 'yan boko haram tunda akwai alamun haka a wani suraren so wannan abu tare shi ka gaba ne sojin najeriya ba balle yan sanda mita addu'a yan uwa musulmai allah ya yi mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don tausansa da rahamarsa Allah ka tausaya ma wannan al'umma ka yaye mana wannan fitina ka yaye mana wannan bakin ciki da damuwa waɗansu da yawa suna cin cikin damuwa waɗansu ‘ya'yansu mata yarinya ‘yan makaranta wata yanzu ta ta san mota biyu a daji babanta bai san halin da ke gaske ba tana da rai ba ta da rai lafiya ba ta da lafiya ya sani wani yana cin yari rike ta daga zuwa neman karatu Allah cewa da na? a labarin wani da aka yi bai gudu ya ji kiran sallah ya wurin 'yan uwa ne ya ce sallah sallah su ba masallaci ne an kira ladan hada ladan amma ke na ba ya ji kiran sallah a daji ya ce bari je inda ake kiran sallar can kila gari ne ya tafi can wurin hada janareto da asuba an tada wai za a kiran sallah kaga akwai liman akwai ladan ya shiga ya iska ladan assalamu alaikum wa alaikum assalam su malar daga ina ta ce wallahi waɗansu a zalimai ne suka kidnafin ina amma na samu na kubto ya ce ka kubto kuma an kama ka ya ce ban gane an kawai sai muwa nan su ne na kuma rike ka zane tuka gaya suna sallah suna yin sallah su sai ya kasa gane irin fahimtar da su suka yi amma dai kaga ai mai sallah ai bai kamata a cikin shi yake wannan abu bai kamata ba su suna da awar musulmi wadda su har yanzu ba su ce su ba musulmi mai ne ba suna da awar su musulmi ne allah tsawari har da jahilci ban da jahilci yaushe za a kawo mutum ka kashe ban san yadda suka dauki kashe mutane ba yaro za a gani ce shi bai san iya mutanen da ya kashe. akwai wanda ya fito ana gini da ke ce shi bai makin nafin sai dai kashewa ya ce fi nafin wannan sai yara ce to kai yanzu mutum nawa kashe ya ce bai san iya mutanen da ya kashe ba ka duba fa a hadisi ma wannan wanda mutum dari aka ce ya kashe amma shi ya ce bai san iya mutanen da ya kashe ba to kaga wannan mai dauki ran mutum ba bakin kome ba ba bakin kome ba to don haka mai ta addu'a allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina wanda muke ciki amma ko shakawa muna cikin fitina ba ya karama ba kuma allah ne kaɗai zai iya cire mu daga cikin wannan hali don haka mu koma ga allah mai ta addu'a wannan abin da kuke kallo jami'an tsaron najeriya dai a yanzu a wannan iska mai kadawa zai wahala cikin wani abu akan wannan abu kaga saiwa sai mu koma ma allah ta'ala shi kadai mai ta addu'a ta addu'a kuma ana cikin wannan halin sai kuma kaga wata fitilar ta ƙara fitowa wadda kuma wannan fitilar za ta ƙara nesanta mutane daga Allah ta ƙara jawo kushin Allah yanzu lokacin da muka je wannan ƙarwa gini ɗin nan suke ba mu labari wani mutum ya bullo wai shi kuma addu'a yake wai kuma yi addu'a garin wai tana yi cikin wai ya yake addu'a wai alƙur'ani yake ɗauka ya ɗora musamman? sai mutanen garin suna bin shi a baya ana zagaye garin yana ta wani sakaratu yana wata adda haka za a ci zagaye garin in yi ya gama fi shi kenan to wai in yi wannan addu'ar to suka ce addu'ar tana yi barayi ba su ƙara shigowa wannan garin wai in ma kuma suka shigo in suka shigo kuma barayi to in suka fita ba su zuwa koyana su za su ci faduwa suna mutuwa to kaga wannan yi surkulle ne to da yawan su kuma salon wannan sun yadda kamar yadda aka zo aka dinga ba da magungunan bindiga ne wanda mafi yawancin sihiri to sai ga kokarin kuma a nemo hanyar da za a kubuta sai kuma a fada ma shirka ko wani abu kamar haka nan to kuma da an fada wannan shirka kuma sai ta ƙara zawa fashin ubangiji kaga da ana kukan ana kukan targade sai ga tare a ta Allah ya sa mana mafita ya kawo mana karshen waɗannan fitintuni da waɗannan musibu Allah mai iko ne akan haka Allah ka tausaya ma wannan al'umma ka yaye mana wannan hali da muke ciki wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin